marka simore jeeɗiɗi fariseen e huunde e sariyankoɓe ummiɓe yerusalem taari yeesu ɓe ji wone almuɓe makko ina ñaamira juuɗe tunwude manam tawa codaaki no diine maɓɓe wirini wadi waɗi noon ko farisien be e yahude be fof ñamata tawa codaaki no hannirta sabu ɓe ndewi ko aada mo be doni e taniraɓe maɓɓe o te so tawi ɓe ngarti e dingiral ɓe ñamata tawa ɓe jiwaki ko adi fof aɓe ndewi kadi aadaaji goɗɗi kewdi ko wayno lawƴugol koreloɗe e guttuji e payanɗe jaka e on saaha farisi en ɓe e sariyankoɓe e namnimo mbi holi ko waɗi almuɓe maɓe ina mbasa rewde adamu donɗen ɗe taniraɓe men o ina ñamira juuɗe tunwuɗe o jaabiɓe o wi annabi essayi longini e mon goonga onon naafigueji ɗi hono ni no windira gollagol teddintami tan ko e haala kono e nder ɓerɗe maɓɓe aɓe goɗɗimi no ɓe dewirtamini ala ko firti hay batte ngati ɓe janguinto ko aadaji yimɓe e ley ko jamirojam oɗon goppa jamiroje allah ɗe kabɓoɗon e aadaji yimɓe ɗi o wiɓe kadi oɗon ceeɓani falki saade yamirore allah ngam wadde aada mon onon e koye mon ngati ko ni musa wi' teddin yumma e baaba ma o wi kadi kala bonirɗo yummum walla baaba mum needi ina foti wareede kono onon mbiyaton ko so neɗɗo wiyi yummum walla baaba mum ko ponnoomi walliddema ko ko korban jarani ko ina walla hankadi yummum walla baaba mum on kaɗimo ɗum ko noon pirtirton nafoore konngol allah aadaaji ɗi ndonondirɗon ɗi te oɗon mbaɗa geɗe keewɗe baaɗe noon caggal ɗum o nodditi kadi diɗɗal ngal o wi'i keɗo ɗe kam onon fof te paame ɗum ɗo ala fof ko ummoto boowal rewa e hunuko ko ina tunwina neɗɗo koko ummoto e ɓernde yalta e hunuko ko tunwinta neɗɗo so won jogiiɗo noppi ngam heɗaade yo heɗo ndeno ummima e diɗɗal hee o naati galle almuɓe makko ɓe namnima ko faati e ngol kongol o wiɓe mbele onon ne on ngala hakkillaji on paamani ko ummoto boowal rewa e hunuko neɗɗo ko tunwinta joomum ngati ɗum ɗon naatani e ɓernde joomum naati ko e reedu mum te yaltirta ko e terɗe ɓandu e ɗin konnguli yeesu dagni kala nyamri o wi kadi koko yaltata e ɓernde ko tunwinta neɗɗo ngati iwata e ɓernde neɗɗo ko miijoji bonɗi duñooji neɗɗo yo fij yo wujju yo warhoore yo jin yo yinne yo bonɓernde yo fuuntu yo haɓɓo e geɗe gamotinɗe yo hir yo bonnit woɗɓe yo faarno e yo fuuyi ɗeen geɗe bonɗe fof ngiwata ko e ɓernde te ko kañumen tunwinta neɗɗo o ummii ɗoon o fay diiwaan tiir o naati e galle gooto o yiɗaano hay gooto tina amona ɗon kono o ronki suuɗaade e nder ɗum debbo gooto mo ɓinngel mum dewel moolanoo ruhu tunwuɗo nani haala makko ari ɗoon e ɗoon diccaniimo oon debbo ko gerek o ummii ko fenisi e nder diiwan siri o ñaagiimo yo riddu seyɗaani o yalta e ɓiyiko kono yeesu wi'imo accu ko adii fof sukaaɓe ɓee kaara ngati ƴettude ñamiri sukaaɓe weddo ɗum dawaaɗi feewaani o jaabiimo o wi'i ko goongo ceerna ɗenne dey ay dawaaji tenkooji ɗi heɗi koccino ñamri sukaaɓe caamdi e on sahaa yeesu wi'imo sababune ngool jaabawol aɗa waawi hoodde galle mon seyɗaane o yaltii e ɓi'e e nder ɗum o hooti galle maɓɓe o tawi ɓii ko o ina lili dow ndaɗɗude mum te seyɗaane o yalte mum yeesu ummii diiwaan tiir rewi sidon fecciti diiwaan cahe sappo o arti weendu galile o addana gorko paho nemsaaɗo o ñaaga yo fawi mum junngo makko e on sahaa o deeyi paho nemsaaɗo o ɓe goɗɗiti diɗɗal ngal o waɗi peɗeeli makko e noppi mum o sirƴi o memi ɗemgal mum caggal ɗum o hoyni asaman o uumi o wimo e fata ɗum firtata ko sukkito ɗon e ɗon noppi gorko o cukkiti ɗemgal mum tongiti wone haalde no hanirta ni yeesu yamiri woto yimɓe ɓe kabru ɗum hay gooto kono omo haɗaɓe ɗum tan aɓe ɓeydo yeynude yimɓe ɓe keeɓi kaaddi kaawisa gone wiide golle makko fof ko pattam lame omo nanna hay fahaɗuɓe omo haalna hay momɓe